Gewoon losgezet. Van Knap, direct van Knap. Hij was lastig is koud, alle nu! Hamburger Flagge! Losgewechselt. Ich mal ich bin verstehe kein Wort. du bist tanzen ist ohne mein Team Und Mama ist schuld Nie wieder meine Kohle mit Drogen verdient Alles macht Sinn, Amora Frankie Sinatra Also ich wär's riesiges Parade im Alpha Genie Mein Leben schön lang, kam mit zwei, drei Mädchen vom Balkan Palmen singen Mein Gesicht ist auf Plakaten in der ganzen Stadt ich hab davon geträumt. Ja, ich hab davon geträumt. Dicke Videos auf 85 Zoll. Ja, ich hab davon geträumt. Was ein riesiger Erfolg. Und bis heute hab ich keinen Dank gefreut, denn ich hab davon geträumt. Billiger Tabak nur mit Joints. Ja, den Goldroller 23 Zoll. Und ich hab davon geträumt. Ja, ich hab davon geträumt. Mama und Papa sind so stolz. Ey, Ausverkaufte Tour, 150 Schuhe liegen draußen auf dem nicht gehört, Kind hat nie gewartet auf den Ruhm, was ich fühle mit den Armen oder einfach Armatur, doch die Palmen klingen wollen Mein Gesicht ist auf Plakaten in der ganzen Stadt zu sehen. So viel Licht und so viel Farben, wir fangen an uns zu verstehen. Großer Stern auf meinem Wagen, nicht geschlafen schon seit Tagen. Mein Gesicht ist auf Plakaten. Ah. Ich hab davon geträumt, ja ich hab davon geträumt, dicke Videos auf 500 grün. Ich hab davon geträumt, ja ich hab davon geträumt, dicke Videos auf 85 Zoll, ja ich hab davon geträumt. Was ein riesiger Erfolg, und das Völker hab ich keinen Tag gefreut, denn ich hab davon geträumt. Die Dealer Tabak nur noch Joints, get den Goldroll auf 23 Zoll, und ich hab davon geträumt, ja ich hab davon geträumt. Mama und Papa sind so stolz, ey. Diese fetzen sich die Mäuler, haben Angst vor uns, schieben Paranoia.